Ezekieli esuru ya makumi gabiri na ina Enfumo yokubundwa kwa Yerusalemu Akiro kya ikumi kyo mwezi gwa ikumi omwaka gwa mwenda tuli omubuzahe omkama akangambirate iwe mwana w'omuntu ekireki ekiroeki kyonene kyonene owandike ibara lyakyo kiro kyonene kyonene omukama babiloni yabunda Yerusalemu ochwere eyanga erishengi enfumo egi obagambiroti omukama ruwanga nagambati teka enyungu amaiga giteke amaiga oshube osheshe mwamaize ogitemu eminofu yenyama eminofu yona emirungi eyokuguru nomukono ogimaliremu amagufa agarungi omubuyo bwentama orondemu enungi muno otumenkwi ogitungike ankwezo ogitogose eichenchebuke namagufagayo ogatogose omunyungu egyo urekyo mukama ruwangana agambate kyagwerwa ekigo ekiita bantu nikishusha enyungu eshenyire omunda ekyainamu obumome enyungu egyo ogiyemu omunofugumo igumo otali kushorora kuba obwamba bw'abantu abo ekigo kisire bukyakirimu kibutaire arwazi tikibushesire ansi kububunza itaka obwamba bw'abantu abo ekigo kisire mbutaire arwazi butaija bukashangirwa itaka mbone kunigara nkeoroza orwekyo omukama ruwanga na agambate nikija kubona ekigo kirikuita abantu nanye kwa koni nija kutuuma entuumo mpango yenku yongera wenkwi emba omuliro togosa kurungi enyama omuchuzi ogwomeze kandi ya magufa ogasoroze anyuma enyungu yo mulinga ogiteke amakara go muliro eribusha oyuke esorole enziro ezigiri omunda zagirire nobumome buwemu nyeremesize busha akamate kobumome bwenyungu ejo tikakumarwamu muliro Yerusalemu bumome bwenyungu ejo nizo nziro zo busiyani bwawe ruwo kuba nkuogize kyonka enziro za kuikarao mwenu tokyo garundi kuikao ronda kumalirao ekiniga kyange ayagamba ninye omukama kirabako ndakorako tindi kujja kushuba nyuma tindi kuija kuganya anga kwefuya ndakuramura kuonderana nebikolwa byawe nebigiro byawe alikugamba ninye omkama okufa kwa muka Ezekiel omkama akashuba yangambirate mwana wo muntu leba ninja kutera omurundi gumo gonka nkakuyao omuntu owogonza muno kyonka otakuchura anga kulira handi kimaizi kukuruga mu maisho kugera ofukame kyonka otawulirwa otateeka rufu oyekome ekiremba ojwale nebiratwa byawe omaguru otakwebunda minwa andiki kulya kya kulya ekiribwa abaferu bukeri bwanki angambira abantu boygoro omukazi wange afa bukeri bunu bwankya nakura nkoko na bayirendagirwe abantu bangamire bati Utugambire ebi nibitumanyisa ki kubona iwe nogiroti Aombagambira nti omkama angambira ati ogambire ya Isiraeli oti omkama na gambati. leba rwensinga yange iyo mwesimira iyo mugonza muno ebaramiza iyo muleba ekabashemerera ndagiyagaza kandi batabani banyu na barabanyu abo mwasigire Yerusalemu bagwe ambanda murakora oko nakora eminwa yanyu mutakugibunda kandi mutakulya kyakulya kiribwa abaferwa ebiremba byanyu bibaikale omumutwe nebirato byanyu bibaikale omumaguru mutakuchura andiki kulira shanamuwe kushai amagufa buliomo afukumbe na mutayiwe oku niko muralebera ali ezekieli uko akozire nanyu mube niko mukora orwe bibibira abao awo mumanye uko mbaruwanga omukama naiwe mwana wo muntu kirekyo ndibaiya olwensinga yabo ebyera byabo mara ektinwa kyabo eyo bashemererwa muno ekabara maiza nkabaiyao batabani babo na barababu kirokyo nenekyo ensingwa erija kukumanisha makuru kirekyo olikinguka akanwa ogambire ensingwa orataga kugamba toliba mutita rundi kityo balirebera aliwe kandi balimanya okomba mukama